disciples, want ik kom ook van Galileo. Petrus het gesê, jylle praat van hierdie man, maar ik ken hom glad nie. God is mijn getuie, hij kan mij straf als ik niet die waarheid praat nie. Toe het die haan die tweede maal gekraai. Petrus het onbehou wat Jezus vir hom gesê het, jy sal drie maal sê jy ken my nie. Jy sal dit sê voordat die haan twee maal gekraai het. Petrus het baie hartseer geword, hij het aangehou huil.